Vou te falar uma parada. Respeita. O que não mata tá fortalece. Quem tem boca fala o que quer. Mas o mais bolado é o DJ e o Def. O DF. Ela, ela, ela é heroína e a força tá na rabo. E o DF ficou louco com o poder da sua sentada. Sentar concentrada. Ficar concentrada. Você quer sentar concentrada ficar concentrada, ela é vai jogar o poder. Toque é tá tá poke é na tua vara. Sentar tá concentrada, fica concentrada. Você que sentar concentrada, fica concentrada. Ela vai jogar o poder. Toque poke na tua vara. Sentar concentrada, fica concentrada. Você que sentar concentrada, ficar Vai que tá legal, desce com a bunda na pica, dá um é Esse no pau. Desce com a bunda na pica, dá um que no pau. Desce com a bunda na pica, dá um que no pau. Que tá legal, desce com a bunda na pica, dá um que no pau. Desce com a bunda na pica, dá um que é no pau. Desce com a bunda na pica, dá um que no pau. fortalece. Quem tem boca pelo que quer. Mas o mais bolado é o DJ e o Ela, ela é heroína e a força tá na rabo. E o DF ficou louco com o poder da sua sentada. Sentar concentrada, ficar concentrada. Você quer sentar concentrada ficar concentrada. Ela vai jogar o poder, porque é na tua vara. Sentar concentrada, ficar concentrada. Você tá concentrada, fica tá concentrada. Ela vai jogar o poder, foque foque na tua é vara. Senta concentrada, fica concentrada. Você que senta concentrada, fica concentrada. Ela vai jogar o poder, foque foque na tua vara. Que tá legal, desce com a bunda na picada, um que é cada um no pau. Desce com a bunda na picada, um que cada um no Desce com a bunda na pica, dá um que cada um vai. Que tá legal. Desce com a bunda na pica, dá um que cada um pau Desce com a bunda na pica, dá um que cada um no pau. Desce com a bunda na pica, dá um que cada um no pau. pra mim. Mas ser doutor eu também nunca fui afim. Então não chora, logo menos vou parar. Sossegar, oh mãe. A noite é longa, já é tarde, aqui Peço a vez, se saiba que eu cuido de mim.